rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargun e ligjëratave të cilën e kemi filluar para disa ligjëratave, disa javëve, ku e kemi titulluar këtë varg njashtu siç e kanë titulluar dietarët e muslimanëve, ulematë e muslimanëve mbi veçoritë e qytetërimit dhe civilizimit islam. Dhe neve këtu nuk e kemi për qëllim me i paraqit në skaj e në skaj çështjet, ngase kjo është absurditet, s'ka mundësi, pra nuk kemi mundësi me lexu germë për germe, çfarë kanë thënë dijetarët për civilizimin dhe qytetërimin islam, porse po orvatemi që t'i prezentojmë boshtet, shtyllat, pikat ndarëse në mes këtij civilizimi dhe qytetërimit të madh të Zotit xhel-le xhelaluhu që e ka zbrit në tokë që njerëzit ta jetojnë dhe civilizimeve të shpikura nga njerëzit apo t'i quajmë përvojat e tyre dhe pastaj fabrikimet e tyre dhe sistemimin e tyre të jetës të cilën e jetojnë. Kemi përmend para çdo ligjërate diçka nga motivet të cilat na kanë shty për me e fol këtë temë dhe sot do të flasim edhe për një motiv shumë të shkurt, pastaj do të kalojmë drejtpërdrejt në vazhdimin e ligjëratave. Të nderuar vëllezër, ajo e cila neve na e bën të patjetërsueshme që të flasim për këtë pikë është edhe keqkuptimi dhe keqperceptimi i fesë së Zotit xhel-le xhelaluhu. Dhe ky keqperceptim dhe ky keq botëkuptim për fenë e Zotit xhel-le xhelaluhu ndodh për shumë arsye nga më të shumtat dhe nga më të fuqishmet është marrja e botëkuptimeve të fesë së Zotit xhel-le xhelaluhu nga modelet bashkëkohore të cilat flasin për fenë e Zotit xhel-le xhelaluhu. Për shembull, nëse neve shofmi një hoxhë, një dijetar, një mësues, një musliman të thjeshtë, një të udhëzuar dhe e shofmi se çdonjani prej tyre ofron diçka nga Islami, ofron diçka nga nga feja e Zotit xhelle xhelaluhu. Çdokush që vjen në xhami, çdokush që shkruan në emër të Zotit xhelle xhelaluhu, çdokush i cili mban ligjërata në fenë e Allahut tebareke ve teala, neve deshtëm apo nuk deshtëm, krijohet perceptimi i fesë nga ajo çka e prezanton ai. Ai është unë edhe ti. Mos të shkojmë në Mars, jemi në tokë. Ai jam unë, ti, shoku jot, miku jot, hoxhallarët, dijetarët, shkruesit, Facebooki, të gjitha rrjetet e kështu me radhë, çdo kush çka flet për fe te neve ndikon në atë botëkuptimin çka na e shohmi pastaj fenë e Zotit xhelle xhelaluhu. E pastaj kur i kthehemi Kur'anit të pastër, librit Zotit, hadithit pejgamberit alejhi salatu ues selam, shpesh herë e gjejmë atë fjalën e njohur te njerëzit s'e gjejmë askund. Apo nuk përputhet kjo me atë çka është e shkruar. Dhe kjo është e vërtet. Dhe kjo është e vërtet. Pra nëse e merr një sahabi të vetëm prej pejgamberit selem. Dhe ia studion jetën. Kam për qëllim sahabët, jo bedevitë, jo arabët, jo nomadët, po sahabët e qytetit. Çdo sahabi çfarë e merr. Dhe ia lexon historinë, do të gjesh se nëse e merr ma të mirin prej muslimanëve të kohës tonë, do të gjejë se ka një lloj shumë të ndryshëm nga perceptimi i tij dhe perceptimi i ma të mirit prej prej kohës tonë. Andaj vëllezër neve kemi më se të nevojshme që të ndalemi me burimet e fesë dhe ta marrim fenë nga burimet e pastërta të fesë së Zotit xhelle xhelaluhu Dhe elhamdulillah Zoti jonë xhelle xhelal na e ka rujt Kur'anin, na e ka rujt hadithin e pejgamberit se sellem, njerëz të caktuar si muhadithat, si Buhariu, Muslimi, jetën ia kanë kushtu nxanies së hadithit, rujtjes së hadithit. Pastaj vijnë fukahat si Imam Maliku, Ebu Hanifja, Imam Shafiu, Ahmedi, jetën ia kanë kushtu ruajtjes së shtyllave të kuptimit. Dhe Zoti jonë xhelle ue ala ka dërgu Shejhul Islam Ibnu Tejmije, i cili jetën në vakëf e ka bo, edhe nuk është martu vetëm e vetëm për, për ta dhanë kuptimin e duhur dhe për ta rujt kufirin e kuptimeve të shokëve të pejgamberit sallallahu alejhi ue sellem. Andaj, njëra nga motivet që neve e kemi që të flasim për këtë temë është që ta kuptojmë islamin nga burimet. Si doket një qytetërim i madh i fesë së Zotit xhelle xhelaluhu? Si e kanë pa ata të parët që ju ka zbrit kjo fe e madhe e Zotit? Si e kanë pa një musliman n'ftyrë tokës? Dhe me çka dallohet ai nga civilizimet e tjera? Andaj, le të shfrytëzon, le të shërbejnë, Ky mund apo këto ligjërata dhe leximin që ti duhesh me bo te librat e tua dhe shkrimet të cilat duhet t'i hulumtosh mbi fenë e Zotit xhelle xhelaluhu le të shërbejnë që ti ta krijosh idenë e fesë nga burimi i pastër, jo nga orvatjet e njerëzve. O është diçka tjetër, njerëzit a do të llogariten krejt në atë gabimin çka e kanë. Për shembull, Llogaritë që kanë m'u bë, apo pyetjet që kanë m'u bë Ebu Bekrit, nuk na bëhen neve vëllezër. Pyetjet që kanë m'u bë Ebu Bekr Siddikut, Omar ibn Khattabit, Uthman ibn Affan, nga ve, nga Zoti vetë xhele xhelaluhu, s'kanë me na u bë neve. Për cilat arsye? Për shumë arsye. E para prej tyre se ti ke pas pejgamberin. Edhe një që ka pejgamberin përpara dhe një që s'e ka, s'ka mrri me pa, dallon. Ai e kupton gjuhën arabe. Ai ka jetuar në kohën ma të mirë. Pra, edhe pyetjet i ka ma t'rana ai. Kjo është e qartë. Neve nuk lypet m'u bo Ebu Bekër, nuk na lyp kurkush, as Zoti nuk na ka lyp, dhe as Allahu xhel nuk e ka barazue ata të partë me ata çka vijnë ma vonë. Andaj tha pejgamberi alejhi salatu ve selam, nëse dikush pas shokëve të mi punon, punon shumë, jep sadaka sa kodrat e Uhudit, Shumë sadaka. S'munet me mrri grimca të shokëve të mi. S'ka mundësi me mrri grimca të shokëve të mi. Andaj të nderuar vëllezër, neve mos ta përziejmë përgjegjësinë me idejen që duhet ta kuptojmë islamin qashtu qysh është. Pra duhet të kemi preventiva, duhet të kemi masa mbrojtëse që mos të futet në kokat tona diçka çka s'është e islamit. E pastaj na ta jetojna ata si islam dhe ta prezentojna si fe të Zotit xhele, xhele xhelaluhu. Andaj tema veçoritë e qytetërimit islam neve na shërben që të krijojmë ide, përfytyrim, perceptim, botëkuptim, si do ta qush, neve duhet ta krijojmë botëkuptimin e saktë të përpiktë qashtu qysh është Kur'anin e Zotit xhele xhelaluhu. Pastaj, sa ka mundësi m'u zbatu nga kjo çiltërsi dhe pastërti e kësaj feje të Zotit xhele ve ala në fusha dhe rrethana të tona dhe të caktume, kjo është diçka tjetër. Kjo është diçka tjetër, por duhet ta kuptojmë ashtu siç është. Përmendëm vëllezër tetë veçori. Dhe na kanë ngel edhe disa prej veçorive të cilat i shohim të nevojshme që t'i përmendim. Përmendëm në veçorinë e fundit se veçoria e fesë së Zotit xhele xhelaluhu është krahasim me qytetërimet e tjera se është qytetërim i faljes dhe i bamirësisë. Bamirësi dhe falje e cila nuk ekziston n'qytetërimet tjera. Ngase te ata mbizotëron materializmi. Te ata mbizotëron materializmi. Dhe çdo send e ka kundërvlerën e vet materiale. Ndërsa në fenë e Zotit ka diçka që quhet falje për hir të Zotit. Te ata s'është. Falje për hir të të fesë, te ata nuk është. E kështu me radhë. Pra i përmendëm disa prej shembujve të cilat pejgamberi alejhi salatu ve selam i ka zbatue praktikisht siç është çështja e Dhe këta nuk ka mundësi me ba secili njeri, me ta vra, me t'i vra kusheri, e me t'i vra shokë, e me t'i vra ma t'afërmit, padrejtësisht, me zullum, e kështu me radhë, me të pengu nga shpija e Zotit, me, me të pengu nga xhamija e Zotit, xhele xhelaluhu, e kanë përzan nga vendlindja, e kanë dëbu, kanë dash me vra, kanë dash me burgos, me, e kanë torturu, e kështu me radhë, dhe krejt kjo, pastaj m'u kurorzu me çka, idhhebu, shkoni. Se jeni të lirë, se jeni të lirë. Andaj edhe këto, kjo ka edhe shumë shembuj, neve thamë, me që, për qëllim është me e përmend veçorinë, jo me e sjell shembuj, se shembujt janë pa fund. Shembujt në histori janë pa fund. Çdokush kah e çel librin e historisë, gjen çudira. Gjen çudira të shembujve madhështorë se si është manifestu feja nga njerëzit e mëdhoj të cilët kanë jetu rreth e përqark pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veçoria e radhës, të nderuar vëllezër, veçoria e nëntë është se qytetërimi islam është qytetërim i barazisë. Qytetërim i barazisë dhe i ndarjeve të drejtave të barabarta. Porse, barabar, barabarësi apo ndarje e barabartë nuk është në kuptimin e cungum dhe të paralizum të mendjeve të sodit, ku thirret për shembull në të drejtat e grave dhe është për qëllim nxjerrja e saj nga morali dhe përdorimi për interesa të caktume të marketingut, të pareve, të hollave e kështu me radhë. E drejta nuk ka dëshmu historia nga fillimi i krijimit deri në kiamet s'ka me dëshmu që e ka bajt barrë mashkulli me, me bajt barrë shtatzanie pra fizikisht nuk është i ndërtum për me qenë femër fizikisht nuk është i ndërtum burri me, me e dhan emocionin e grujës nuk ka mundësi edhe fmijun e vet që e ka mëlçi të vetvetes, pjesë të vetvetes, gjak i vetvetes, nga ai ka dalë, s'mundet me ia dhan burri atë çka jep nana. Baba s'un e jep atë çka jep nana. Qashtu është i ndërtum emocionalisht, është ma i ngutshëm në aspektin e nervozës dhe krenarisë, ndërsa nana është më më e butë e kështu me radhë. Andaj, edhe fizikisht, edhe mentalisht, pejgamberi Alejhi Salatu ue Selam, tha nakisatul ukul, janë të mangëta në mendje, janë të mangëta në mendje, nervozohen shpejt, andaj Zoti jonë xhele xhelaluhu, talakin të drejtën e shkurorzimit, ia ka dhonë kujt, burrit dhe s'e ka drejt gruja pra gruja t'a nit me than o burr je i shkurorëzum kot e tha s'e tha kot s'mirret parasysh se s'e ka këtë drejt nuk e ka këtë të drejt por burri edhe hajgare me than e ka lëshue pse nga se Allahu e din se si është burri e din se si është burri kur e thot serioz e ka thon serioz nëse e thot hajgare pse i mirret se s'takon ti me fol hajgare të llogaritmi si serioz Pra e ka, e ka nda zoti jonë edhe fizikisht, edhe mentalisht burrin, edhe shpirtnisht, edhe shpirtnisht. Andaj tha Allahu xhel-le xhelaluhu, er rixhalu kawamune ala nisa. Burrat janë përgjegjës për gratë. Janë përgjegjës për gratë. Pra, para se me hi te barazia, duhet ta kemi parasysh, se barazi, si ata e perceptojnë, 50-50, s'ka në islam. Por çfarë ka? Çfarë ka? Nëse me një fush i duhet grujes 70 e burrit 30, qe kjo është barazi. Se asaj i duhen 70, sa atij i duhen 30. Nëse në një fush tjetër, atij burrit duhet 70 m'ia dhan, asaj 30, qe kjo barazi. Apo, a është qe kjo barazi? e kështu me radhë. Andaj, ta kemi për qëllim se, ta, ta kemi parasysh se, barazia të cilën ata e flasin, nuk është për qëllim në fejnë e Zotit xhel-le xhelaluhu. Andaj në fejnë e Zotit është e ndarë çdo sen me të drejtë, barabartë. E kështu me radhë. Mirëpo jo në perceptimin se duhet me, me i nda senet, andaj tha pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, nuk shpëton një popull wallau amrahum imra'atan tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk shpëton një popull në kuptimin do të dështon do të do të ketë psim disfat në krejt fushat e veta nëse çështjet e udhëheqjes ja japin një gruaje çështjet e udhëheqjes ja japin një gruaje andaj zoti jonë xhel-le xhelaluhu nuk ka dërgu pejgamber gruaje Se s'un e bart këtë mesazh. S'ka mundësi me e bartë. Dhe në perceptimin e të huajve mbi, mbi barazin dhe drejtsin, duhet me pas pas pejgamber gruje. Po nuk ka. Nuk ka. Pse? Nga se nuk ka mundësi me e bajtë emocionalisht, as fizikisht, me e lujtë rolin e pejgamberëve të zotit xhel-le, xhel-le xhelaluhu. Andaj vllezër, prej veçorive, të cilat kan përmen dijetarët, është edhe ndarja e drejt e gjërave. por ndarje e vërtetë e drejtë, jo e asaj çka dikush pretendon prej lëvizjeve të dështuara. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha." O ju njerëz, e këtu përfshin të gjithë. O ju njerëz, thirrje në Kur'an, kur vjen me o ju njerëz, dhe nuk vjen me o ju të cilët keni besuar, është për qëllim se kjo lloj njerëzve kështu Duhet të ndahet. O ju njerëz, neve ju kemi krijuar juve nga burri dhe gruaja. Nga burri dhe gruaja. Wa ja'alnakum shu'uban. Dhe kështu ju kemi bë popuj, min dhakarin wa untha, jo min dhakar wa dhakar. Jo me burr burr. Qabbahahum Allah, Allahu i shëmtoftë. Dhe as me gruje gruje. A mundet m'u bo popull? Qysh ka m'u bo popull? Mirëpo, kur njeriu e mallkon vetveten me veprën e vet, me gjuhën e vet, me idenë e vet, pastaj i shef edhe paradat e poshtërsisë dhe ligësisë. Ka thënë Allahu xhel-le ve ala, "Wa qabail" dhe qabile. Ju kemi ndo burr gruje, pastaj nga kjo shumon dhe bëhen popull dhe qabile, pra fise dhe kalohet në popull. Për cilën arsye? Li te arafu, që të njiheni në mes veti. Që të njiheni në mes veti. Kanë thënë dijetarët, që të përfitoni nga përvojat e njëri-tjetrit. Që të përfitoni nga përvojat e njëri-tjetrit. Pra, Nuhi alejhi salatu ves selam, që ka përmend Ibnu Kethiri n'El-Bidaje uen-Nihaje, ka jetu mbi 1700 vite. Apo, mbi njimi e shtatqind vite. Disa nëntëqind e pesëdhjetë vite ka bo davet. Disa kanë thënë, jo, ka jetu njimi vite. Sido qoftë, neve tani, a kemi mundësi me jetu jetën e Nuhit? S'ka mundësi. S'ka mundësi. N'imagjinatë e kalon ti, në letra, në shkronja. Po me jetu ata s'mundesh. Mirë, cila është dobia e përmendjes së tij në Kur'an, li te arafu, ta njohësh historinë e tij dhe të nxjerrësh përvoja nga nga jeta e tij. Pra ta shkurton Zoti jonë Xhel-le Xhelaluhu rrugën, duke të dhënë përvoja të popujve të kaluar. Inna akramakum indallahi atqakum. Porse nga këtë këto ndarje më i ndershmi te Zoti dhe më bujari dhe më me peshë është ai i cili është më i frikësuari prej juve ndaj Zotit. Pra kush prej juve i ka frikë më së shumti Allahut, ai është më i ndershmi. Tani, min dheker vë unthe, ndaji krejt. Arab, jo Arab, qështu ndahen në Islam? Arab, jo Arab, këto jo Arab, pastaj ndahen në, në kategori. Edhe burrat, edhe gratë. Me çfarë duhet me i mat na? Me çka mujna me i mat? Me takua. A je burrë, a je gruja, nuk na intereson. Në esencë, takvallëku të mat. Popujt, me çfarë mi mat? Me, me takvallëk. Kabilet, me çfarë maten? Me takvallëk. Dhe kështu pejgamberi s'na i ka mat. Një axhë e ka pasë mushrik, një axhë musliman. Ky axha i cili është kanë musliman, pastaj i është morë parasysh edhe fisi, si kurejshi, që duhet me qenë khalife prej tij, dhe pastaj axha tjetër i cili ka qenë mushrik, i ka ra edhe nami fisit. Pse? Ngase nëse vjen takvallëku bin të gjitha. A e kuptuat? Po kjo është drejtësi, o vëllazër. Nëse njeriu nuk e njeh Zotin e vet, krejta privilegjet i bin. Krejta privilegjet i bin. Andaj Zoti jonë xhele xhelaluhu e ka nda çështjen me me drejtësi. dhe shtëpinë e shenjtë haram të cilën e ka bë Allahu për njerëzit sawaen barabartë edhe ai i cili është aty duke bë itikaf apo qëndron aty edhe ai i cili vjen pra pavarësisht a je i vendit a nuk je i vendit e ki të drejtën me jetu në Qabe dhe mos e merr këta se ata s'lajnë tash na po folë me qysh ato s'lajnë por, por që ata janë edhe zullumqarë ato nuk lajnë ndërsa në esencë nuk guxon me ndalë kërkan në esencë nëse mbrohet dikush në Qabe edhe me pas vra derisa të dale prej Qabes s'ki drejt me me e sulmu ata por sot Sot me qenë i drejtë përjashton. E kështu me radhë. Allahu e shiroftë nga dora e zullumqarit. Andaj vëllezër Allahu xhelle ue ala ka bo të drejtë të të gjithve që të jetojnë në Mesxhidul Haram. Ki dëshirë me jetu, shkon jeton. Kjo ka qenë dikur, tash nuk është. Por Allah e ka nda me drejtësi. Allah e ka nda me drejtësi. Gjithashtu pejgamberi alejhi salatu ue selam ka thënë hadith, kullukum li adem, wa adem min turab. Të gjithë jeni nga Ademi. Të gjithë jeni nga Ademi dhe Ademi është nga dheu. Pra, ngado të sillesh, çfarëdo kategorie që ti do me përcaktu vetveten prej klasave fisnike, bujare, pasunike, e kështu me radhë të shkolluar, pashkolluar, a mund del prej dheut? Jo. Po unë jam klasë e lartë, a je prej dheut, pra, pra kthe, është esenca. E tani kjo esencë, qysh me t'vlerësu, nëse je ti ma afër Zotit tebareke ve teala. Hadith tjetër ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, la fadle li arabijin ala a'gjemi, nuk ka mbivlerësim për arabin mbi joarabin. Vala, eb, vala li ebjadhin ala aswed, dhe as të një të bardhi mbi një të ziju. Illa bit takua përveçse me devotshmëri. Pra, arabi dhe jo arabi nuk kanë mbivlerësim. Dhe kemi përmend shpesh, mos e përzini arabin me gjuhën arabe. Arabi s'ka mbivlerësim mbi arabin. Por gjuha arabe ka mbivlerësim mbi gjitha gjuhët. Këto janë dy sende të ndara. Pra, gjuha arabe është gjuha e Kur'anit, domosdoshmëri që ki me mësu. Ibadeti është i lidhur me arabisht. Pejgamberi alayhis salam ka fol arabisht, por se arabi si arab është diçka tjetër. Por gjuha arabe është diçka tjetër. Ajetet kanë zbritur arabisht vëllezër. Dhe ti kur ta mësojsh arabishtën je tu dasht me arritë te kuptimi i fjalëve të Zotit. Pra direkt gjuha arabe është një lloj ndërmjetësi në mes kuptimit dhe fesë së Zotit xhelle xhelaluhu. S'mundesh pa ta. Por arabi si arab, jo. Arabi si arab, jo. Ngase e shoh me njerëzit i përzin, i përzin këto këto çështje. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit dhe të bardhit dhe të ziut përveç se me takvallëk. Ndërsa kshyri qytetërimet e huaja, shkurt vëllazër. Te të bardhët atje gjithmonë i ziu, pavarësisht me kushtetutë si ia shkrujnë, gjithmonë mbet i dalluar. Prifti i zi s'mun shkon te prifti i bardhë. S'ka mundësi. Se esencialisht e llogarit ata të nënçmuar. Pavarësisht of, o, afrimeve, orvatje për t'u afru, ekziston. Pse? Ngase nuk kanë burim i cili i drejton dhe ajo është libri i Zotit. S'ka mundësi hiç me drejtu. Dhe shikoj njërzit e tjerë. Shikoji njërzit e tre, tjerë. Nga ngelaçi, nga ngelaçi, del edhe e merr një post. Dhe pastaj, kur të hecë rrugës, ai mendon se është tu hec ndonjë melaqe. Apo, po është po i njëjti ngelaç, s'di me fol dy llafe. Ia shkrujnë gjithmonë, e gjithmonë me letër fol. Edhe gabojnë pastaj edhe tu lexu. Apo, gabojnë tu lexu, mujt i gabojnë, datat i gabojnë. Se hiç ai, o vllezër, s'di ai me fol. Por se mendon se posti e ka ngritë dikund. Me ia marr postin, pastaj nuk e ban mall kërkush. Andaj, vllezër, këto janë ato dallimet e zbrasta, të liga, të poshtra. Ndërsa takvalloku, gjithmonë është takvallok. I devotshmi vëllezër është i respektum pat pare, s'pat pare. Apo Ebu Hurejra është i respektum edhe pse është fukara, s'ka shmërisht, s'ka pas shtëpi. Talha ibn Ubejdillah është i respektum edhe pse ka qenë milioner. Edhe kur ka jetu ka qenë shumë i pasur, po edhe kur ka ndru jetë, ka lanë shumë pasuri. Po pse janë dytë të respektuar, ky i pasur, ky i varfër ekstremikisht, sepse i bashkon devotshmëria. Ekstremat. Andaj vllezër, neve duhet që ta dallojmë njeriun për nga devotshmëria dhe kjo është barazia. Dhe kjo është barazia të cilën e ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Një ditë prej ditëve erdh një njeri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith që ka transmetuar Imam Muslimi dhe i tha ja Rasulullah ejna abi tha ku është baba jem tha fin nar n'zjarr ai u mërzit dhe u largu pastaj pejgamberi sa i tha kthemani këtë njeri dhe i tha inne ebi we ebake fin nar baba jem dhe baba jot janë në zjarr dhe na e kemi shikuar këtë hadith prej shumë kandeve dhe këtu na shërben në këtë çështjen e barazis çfarë domethonë në këtë rast qiky hadith qysh e qysh e zbërthen në barazi Po vjen një njeri dhe i thotë ja Resulullah ku baba jem, ka dek xhahiliet baba vet. Tha në zjarr. Dhe zbriti Allahu ajetin la tes'elu an eshjae in nëse juve në, mos pitni për disa sene, nëse juve ju tregohen ju vjen keq. Te su kum, ju vjen shumë keq. Dhe ka zbrit për ketë. Por u mërzit, e kthej pejgamberi sa dhe i tha, edhe baba jem në zjarr. Se qështu e lyp drejtësia, pse edhe baba jem, e ka bo punën e babës tand, ata hinë bashkë në zjarr. Po qysh baba i pejg, a ki po disa njerëz thonë baba i pejgamberit. Ligji i Zotit është ligj, e ka bo veprën atij i cili meriton me hi në zjarr, a ke baba i pejgamberit, a baba i Ibrahimit, ata janë se vepra e njëjtë, dhe veprën e kan bo. Ngase te Allahu s'ka familjarizëm. Te Allahu nuk, nuk e ka Allahu kërkush familje, lem jelid ve lem juled, ai as s'ka lind as nuk është i lindur. Hasha lillah, Allahu është i madh dhe i pastër nga të metat e e robëve. Mirpo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu çfarë dëshmoi vëllazër? Drejtësi. Pasi që baba jot ka vdekë idhujtar dhe baba jem ka vdekë idhujtar. Drejtësia nuk është me nda babën tem nga baba jot. A është drejtësi? Se ata kishin thon, njeriu kish thon, pse a veç që u kon baba jot ka pshtua? A i bje qështu? E po nuk i bje te Zoti, jo, inne ebi we ebake, edhe baba jem edhe baba jot, ngase këtu është ligji i, i drejtsis. Dhe kjo vllezër e ban njeriun rahat, se e merr shpërblimin e veprës. A ke baba jot, a baba jem, a babgjyshi jot, a babgjyshi i atij, këtu nuk ka kurrfar roli. A po, Ebu Lehebi vllezër është axha i pejgamberi, se axha. Shumë afër. A po shumë afër. Po ti e adhuron Allahin tu i mallku ata. Apo? Dhe shumica e muslimanëve avami e din qët sure. Tebbet jeda Ebi Leheb. Mallkuar qoftë Ebi Lehebi. Ti je tu lexu ajete, tu ja mallku axhën Pejgamberit sa selam. Po kjo është drejtësi. Kjo është drejtësi. Andaj kjo është ligji i Zotit xhelle ve ala. Axh, bab, vlla, djalë, kjo nuk kshyret. Kshyret takvallëki, te si e kanë pas ndaj Allahut xhelle xhelle. Një ditë prej ditve vëllazër, Kur ishte halife Omer bin Hattabi, radijallahu anh, po i ndante dhe po i pritte njerëzit për t'i nda pasuritë, kush kishte ndonjë padrejtësi, dhe kishte e, ngrit divanin, Omer bin Hattabi ishte i pari prej atyre të cilët, e ngritën administrimin në mënyrë të sistematizume, paga, renditje, e kështu me radhë, ushtritë i kishte kategorizue, të gjitha këto ndodhën në kohën e Omer bin Hattabit. Dhe Omer Hattabi u thonte shërbtorëve të vet, kur të jetë reni, tu prit njerëzit me ardh te unë me pyt diçka, apo me ngrit një çështje, e kështu me radhë, jepnu përparësi es-sabikin el-evvelin min el-muhaxhirin. Ata të parët që e kanë pranu islamin dhe kanë ba hixhret për hir të Zotit. Të parë. Dhe një ditë prej ditëve qëllon një njeri i cili quhej Suhejl ibn Amr. Një njeri i cili në çlirimin e Mekës e ka pranu Islamin. Apo, baba i Ebu Xhendelit. E ka pranu Islamin pra në skaj. Pak para fundit. Nuk mundet me u krahasu me njerëz ngritur. Ky vllezër ish kurejshi. Kjo privilegj, me kon kurejshi. Po jashta kësaj, ishte nga udhëheqësat. Pra sot sikur një kryetar i madh me pranu islamin, natyrshëm duhet me i dhanë pak pozita, natyrshëm duhet me i dhanë pak pozita. Por se hinën do nga kategoria e Suhejlit dhe dulën jashtë dhe thanë, Omeri po thotë, pritni ju jashtë, le t'vinë ata çka janë min es-sabikin el-evvelin. Vllezër neve na vjen tash shishëm me kallzu se elhamdulillah Omeri i ka shti ata përpara. Po me bo na me ndodh kështu, me i thon dikujt prit vlla se ka dikush përparësi para teje, kijameti. Ama tash na vjen mirë se Omeri i ka dhënë përparësi qati çka duhet. Dhe një ditë prej ditëve kështu në këtë rast Suhejl ibn Amri dul dhe i këshilloi këtë kategorinë të cilët ishin vonue në Islam. Çka ju tha? Inna haula sabaqukum wa ta'akhartum. Kjo fjalë e madhe vëllezër. E ka qetësu veten me këta. Kur i thonte Omeri pritni ju jashtë. Vijnë qeta një herë përpara që kanë pranu Islamin në kohën e Mekës, atëherë u kon më së vështirti. Tha ata ua kanë kalu në kohë. Përpara juve kanë pranu Islamin, wa ta'akhartum dhe ju jeni vonu. Kurejshi kryetar prijës krejt këto tani zbehen sepse jeni vonu. Jeni vonu. Fa ma ara lakum illa an tujahidu. Andaj nuk shoh për juve shpëtim përveç se të shpërndaheni nëpër tokë, të luftoni për hir të Allahut xhele ve ala të përfundoni. Po kjo është drejtësia e fesë së Zotit xhele xhelaluhu, ku i ka dhënë përparësi atij i cili Ka përparësi para atij i cili pretendon përparësi. Apo e kështu me radhë. Andaj kjo është një prej pjesëve të cilat i kanë përmendur dijetarët, ndërsa në historinë e muslimanëve vëllezër gjejnë edhe më shumë shembuj tani nuk kemi mundësi që t'i përmendim më shumë, vetëm sirën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me lexu. Dhe kohën e Abu Bekrit dhe Omerit të mjafton me pa çudira të drejtësisë. Mjafton me pa çudira të drejtësisë. Veçoria e dhjetë të nderuar vëllezër e civilizimit dhe qytetërimit islam është ennaha hadaratu haqqin yajibu qawlu wa yahrumu katmu. Kan thon dijetarët është civilizim i dalluar me atë se është civilizim i të vërtetës Detyrimisht duhet të thuhet e vërteta dhe është e ndaluar të fshihet. Kët s'ki mundësi me gjet nëpër civilizime të huaja. Nuk ki mundësi me gjet. Në diktat në sistemet diktatore dhe komuniste, e vërteta është ajo çka përputhet me komunistin e parë. Pra nëse shkruan e flet rreth e përqark çka ia ban qejfin atij, Çka ata thojnë është qekjo e vërteta. Andaj i gjen ti shkrimtart edhe këtu rreth e përqark tek neve, kur janë kanë komunista, kanë thonë se jemi tu e shpreh lirshëm fjalën. Pastaj ka kalu sistemi në demokraci, pastaj prap njëjtit kanë thonë jemi tu shpreh lirshëm. Ndërsa nuk bëhet barabartë e bardha me e zezën, me të zezën apo një herë thonë kështu, një herë kështu, tan kohën je kanë duke shpreh lirë, jo. Po ke fol në favor gjithmonë po të prijësit. Andaj, te komunistat është, çka shkon për ta? Te këta tjerët, çka dush ti, përveç? Përveç mos me ra ndesh me kapitalistat. Pra mos me ra ndesh me fabrikat, me paret, me bankat. Tjerat, shfrenohu sa dush. Shfrenohu sa dush. Kjo nuk është për qëllim te na. Te na është për qëllim fjala e Zotit xhele xhelaluhu. Ajo është e vërteta absolute, e cila duhet të thuhet. Andaj, prej, dallimeve të cilat i ka civilizimi islam është se të vërtetën e obligon të thuhet dhe e ban haram që të fshehet. Përveç nëse njeriu ka arsye prej rrethanave të ndryshme të cilat i ka përmendur Allahu xhelle xhelaluhu. Ka thënë Allahu tebareke ve teala Alam yu'khadh alehim mithaqul kitabi alla yaqulu ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fi. Në surën Al-A'raf, thotë Zoti jonë Xhelle Xhelaluhu, a nuk ua kemi marrë besën, benu Israilve, që mos të thonë për Allahun por veç se të vërtetën. Besë u ka marrë Allahu Xhelle ue ala, që mos të thonë vetëm se të vërtetën. Wa darasu ma fi dhe në librin të cilin ua kemi zbrit, ata e kanë mësu. Pra ne u kemi zbrit libër dhe u kemi marrë besë. Dhe në këtë libër, ata e kanë mësu se çfarë i përket Zotit dhe çfarë u përket robëve. Por a e kanë mbajt? Ferikun, një pjesë e kanë mbajt, një pjesë e kanë lëshu. Ka thënë Allahu Xhelle Xhelaluhu, ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun. Dhe Allahu ua tërheq vërejtjen që mos të flisni për Zotin ata çka s'e dini. E vërteta është obligim të thuhet dhe e kundërta është obligim mos thuhet rrena për Zotin tebareke ve teala. Gjithashtu Allahu xhelaluhu në cilësimin e Banu Israilve thot: "Ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum." E njohin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam siç e njohin fëmijën e tyre, fëmijët e tyre. Thot Ibn Kathiri, thot Ibn Kathiri në tafsirin e këtij ajetit, nëse një njeriut i përzihet fëmiu në mesin e njëqind fëmijëve dhe del dhe e kërkon a i rendit krejt njëherë thot kadalë se s'po e njoh temin a e di menjëherë veç shkon e kap të vetin edhe ik ktu edhe te shpia apo se e njef me çka e njef fitraten është i lidh me ta është i veti Allahu xhelle ue ala jehudve ju thot për Muhammedin selem qështu e njifni ju Muhammedin selem a e thonë S'e thonë, e thonë të kundërtën. E thonë sihirbaz, magjistar, rrenc, nuk ban me ndjekë ata, e dënojnë ata çka e ndjek Muhammedin, alejhi salatu ve selam. Gjithashtu ka thënë Allahu Xhelle Xhelle n'Surën el Bekara, ve inne ferikan minhum le jektumunel hakka, ve hum ja'lemun. Një grup nga ata e dinë të vërtetën. Qysh i vjen e dinë vëllezër, sikur ti që e di se Allahu është një, Muhamedi selam është i dërguar i tij, prej te Ademi Muhamedi selam është i fundit, llogaria ditën e gjykimit melaqe, libra, e kështu me radhë, mizan, këtë këto i dinë, ja'rifun, me fjalë Zotit Xhelle Xhelal, por jektumun, ata çka na e kemi zbrit prej argumenteve të qarta dhe udhëzimit pasi që ua kemi sqaruar njerëzve subhanallahil adhim thonë dijetarët që ka përmendi ibn kajim el xhevzije karrara et-tebjin e ka përsëri dyherë zoti se është e qartë Ulaike yel'anuhumullah, këta i mallkon Zoti dhe i mallkojnë ata çka mallkojnë. Pra njeriu vëllezër është i kërcënuar nëse e di një të vërtetë dhe nuk e tregon. Një të vërtetë dhe nuk ua tregon njerëzve. Ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija, "An-nasu yastafdhi'un sukut al-alim wa jubn al-jundi." Ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija, njerëzit e shofin të ligë dhe të madhe si vepër e ligë, Kur ai çka di nuk fol. Sukutul alim. Ai di dhe s'fol, hesht. Dhe frigën e ushtarit e shofin të keqe. Nëse e shofin njerëz ushtarin tu ik, ai vjen, ju do nuk do nuk u doket tamam dhe ai çka di kur nuk flet, Doket jo taman. Andaj, prej veçorive të fesë së Zotit xhelle xhelaluhu vëllezër, është që e vërteta të thuhet, para kësaj të mësohet, të lexohet, të studiohet, pastaj të thuhet, mënyrën ma të mirë, ngase dallohet feja e Zotit xhelle xhelaluhu me çështjen e të qenurit fe e drejtësisë dhe e të vërtetës. Veçoria e njëmbëdhjetë, vëllezër, është veçoria e dashurisë dhe vlerësimit. Në fenë e Zotit xhelle xhelaluhu ka vlerësim, respekt, kujdes dhe ofrim dhe mëshire dhe dashurie. Andaj, prej çështjeve të cilat shoqëritë që ma s'shumti sot kanë nevojë, është vlerësimi. Vëllezër, një pjesë e depresioneve, shqetësimeve, turbulencave të personaliteteve, humbjes së baraspeshimit të njeriut, është se ai ndjen mosvlerësim nga ana e njerëzve, pra shoqërisë. Kur ta shifsh një njeri i nervozum, i shqetësum, s'osht mirë nëse i ka kushtet materiale. Çfarë i mungon? Ai don mu vlerësu në kokën e tij më shumë se sa realisht ka marrë për vlerësimin. Në fenë e Zotit xhelle ue ala duhet me e vlerësu çdokan sa e meriton. Normal, mos me lip ai çka s'e ka pozitën mu vlerësu në për shembull me qenë njeriu në pozitë më të ulët se sa ajo çka ai e meriton, edhe e kërkon. Nuk mund njerëzit me të respektu si i bën të imia. Dhe ti me dalë me thonë, e, me një zaman, Ibn Tejmijen qysh e kanë respektu. Po po de, Ibn Tejmijen e kanë respektu. Po ti çka ki me këtë punë? A je ka Ibn Tejmije? Si të bahesh Ibn Tejmije, lirisht ankoju pse s'po të respektojnë si Ibn Tejmijen. Por ti për shembull tu pi çaj e tu pi kafe, e, janë prish njerëzit, pse s'po respektojnë si Ibn Tejmijen, Ibn Kajimin qysh e kanë ngu. Të nderuar dhe dhe duhet njeriu njëherë me përcaktu, ku është? Masi është aty, pastaj edhe e kërkon meritën. Andaj vëllezër në islam, duhet njeriu në mënyrë shpirtërore me vlerësu, me pas respekt, me ofru dashuri ku ka nevojë. Dhe do t'i sjellim prej tyre disa shembuj. Në krahasim me civilizime të huajt, ngase neve po bojnë krahasime, vëllezër. E para, në islam respektohet i madhi dhe mëshirohet i vogli. Pa, pa pare. Jo me pare. Jo me i thanë babës, ti ta kanë ndalë penzionin, tash ku të dush shko. S'kam vakt me u marrë me tye. Jo, jo, jo. Ka thonë pejgamberi alejhi selam, lejse minna men lem jahterim kebirana. S'është prej neve ai i cili s'e respekton, plakun tonë, të madhin tonë. Wa jarham sagirana, dhe nuk na e respekton, nuk na e mëshiron t'voglin. Apo, a e kanë qytetrimet e huaja, vllezër? Shtëpitë e pleqve, pse, kanë, pse janë kriju shtëpitë e pleqve? Se ai i pari ka thonë, çka më duhet ky plak, merre këtu heke. Në islam jo, respekton deri n'fund. E ki obligim deri n'fund me respektu. Madje tu plak më shumë, se sa duke qenë në fuqitë e veta. Kjo është vëllezër, send i madh, nëse na e shofmi. Te na respektohet plaki, respektohet dhe mëshirohet i vogli, jo pse ka pare. Jo pse ka pare, po pse është më i vjetër, e se ky është më i vogël. Ndërsa në civilizimet e huaja e do babën nëse është milioner. Apo ani nëse është i thimë, si t'ka pare e respekton. Po me, po mos me pas pare, nuk e di ku është as që intereson për ta as kështu me radhë. Dhe për të vegjlit, sa aborti, sa fëmija gjuhet, thotë s'më duhet kam punën e s'muj me, me kqyr këta, e kështu me radhë. Ndërsa në islam, respektohet i madhi dhe mëshirohet i vogli. Gjithashtu vëllezër, në islam ruhet nderi i gruas, çmohet, respektohet, mbrohet nga poshtërsimi, nga nënçmimi, e kështu me radhë, dhe nuk i lihet çdo të poshtri dhe çdo ujku që ta keqtrajton gruan. Pra në islam vëllezër, nuk ka mundësi gruja me qenë qysh dojnë njerëzit, apo mall për tregti, marketing, reklamim i gjërave, jo, gruja është shumë e shtrejtë, gruja është shumë e shtrejtë, nëse nëse e merr grujen dhe e ndan në pozicionet çka i ka, është shumë e madhe. Në fillim është për në xhennet me çtyje, nëse ti e edukon. Pastaj bëhet gruje, dhe këtu ka merita t'mdhaja, ngase ja plotëson gjysmën e imanit burrit. Pastaj bëhet nanë, dhe kjo ka respekt edhe ma të madh. Pastaj bëhet plakë, hitë ajo tjetra çka e përmend në parëzë. E kështu me radhë. Pra, ka ta sillësh, ajo ka një respekt shumë të madh. A e kanë civilizimet e huaja? Jo, vllezër, nuk e kanë. E kshirin me si të lig, e shikojnë me shfrytëzu secili, Zoti na rujt. Andaj na duhet me e ndi në islam, se Allahu xhelle na ka thirrë me e respektue, grujen dhe me, me e çmue. Gjithashtu vllezër, në islam, mbrohet dhe ruhet haki i jetimit, edhe nëse është i dobët. Jo për me ia marrë paret, Andaj tha Allahu Xhelle Xhelaluhu, i runi jetimat dhe merrni prej pasurisë, derisa ata janë t'vegjli, veç sa me u mbajt ju. Nëse ti s'kije, ti je fukara, je tu e majt një jetim, i ka lon baba i vet një milion. Apo, sa ki me morë prej tij? Thu, ki kujdes mu 80%, se përndryshe, nuk më intereson. Jo, vllezër, ki me morë 10 denar, ose 100 denar, sa me hangër bukë, sa të takon. Apo, andaj tha Allahu Xhelle Xhelaluhu, në emër të atyre çka japin për hir të Zotit Xhelle Xhelaluhu, la nuridu minkum xhezaen wa la shukura. Tha Allahu xhelle për disa njerëz, japin nga ajo çka e kanë më të dashur dhe u thonë atyre as shpërblim, as mos më thuj faliminderit. Derisa ka pas prej selefit kanë thanë, si t'i thush fukarajës, fol mirë për mue, ti ke kërku faliminderit. Kush kërkon faliminderin n'këtë botë, s'e merr shpërblimin n'ahiret. Andaj tha Allahu xhelle ve ala, një fjalë e mirë është më mirë se një sadaka e me i thanë të kam dhanë. Kjo është ma, një fjalë e mirë është ma mirë se me ja përmend. e kështu me radhë. Andaj neve në islam i ndihmojmë dhe tentojmë sa maksimalisht me i ndihmu të varfërve pa shpërblim, vetëm te Zoti jonë tebareke ve teala. Gjithashtu vllezër, kujdesemi për fëmijët, për vajzën, për djalin, për familjet, e kështu me radhë për, për të afërme, Jo për me na ngel diçka prej pasurisë së tyre. Po për shkak se e kemi djalë, vajzë, djal axhe apo kushëri e kështu me radhë. Dhe mbajmë lidhjet farefisnore. Dhe nuk e kshirim veç punën tonë, po e kshirim punën e atyne. Edhe ata e kshirin punën tonë. Kjo në civilizimet e huaja nuk njifet. Nuk njifet vllezër. Vlla, vlla, apo. Vlla vlla dhe e pagun ti tatimin tand. Andaj ti e shef burrë e gruje dalin atje dhe secili e pagun. Ti ki pi paguje tanden, une temen. Bise. Sa e keqe kjo mënyrë e të menduarit. Paramendo vëllezër sahabët. Paramendo sahabët çfarë garimi kanë bë kush po jep më shumë. Çfarë garimi kanë bë kush po jep më shumë. Abu Bekri me Omerin shtyhen cili po jep më shumë. Njani krejt, njani gjysëm. Njani krejt, njani gjysmën. Këto njerëz vëllezër kanë dëshmu civilizim të lartë dhe jo ajo e cila pretendohet nga nga njerëzit. Gjithashtu vëllezër prej ë vlerësimit të cilën e, e bëjnë ë muslimanët dhe e kanë në fenë e tyre, është se neve kemi raporte të mira me njerëzit dhe thirremi që t'i bëjmë bamirësi të gjithëve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se më i miri prej juve është më dobiprurësi për njerëzit. Është një njeri i cili është më bamirës ndaj njerëzve, është më më i dashur te Allahu tebareke ve teala dhe mbani mend kur vjen fjala njerëz në hadith apo në në ajet, shpeshherë përdoret edhe he atë edhe jo besimtari. Ja ejjuhen-nas, o ju njerëz, njeriu e kështu me radhë. Nëse kur vjen besimtari, citohet besimtari. Andaj vëllezër në Islam është edhe kjo mirësi e madhe e Zotit xhelle xhelaluhu, ku Allahu tebareke ve teala neve na thirr që t'i vlerësojmë mundet e njerëzve, t'i vlerësojmë shpirtrat e njerëzve, t'i vlerësojmë pozitat prej të më të madhit, bashortës, familjarit, shokut, mikut, e kështu me radhë ta vlerësojmë mësuesin, hoxhën, alimin, e kështu me radhë dhe këtë kjo vëllezër e ngop shoqërinë. E ngop shoqërinë. Andaj ti i sheh se edhe pse kanë teknologji, edhe kanë pasuri, kanë varfëri emocion, emocionale. Ndihen të varfër, s'din çfarë me bë. Punojnë disa ditë për me pi disa ditë. Pastaj kthehen për me punu disa ditë, për me pi prap disa ditë. Pse? Ngase kanë ngecje dhe zbrastira në shpirt dhe në zemër. Janë, kur është njeriu i varfër në shpirt, kot është me pas pare. Kot është me pas pasuri, nëse nuk ka respekt, nëse nuk ka vlerësim, nëse nuk di me vlerësu mexhlisin, nëse nuk di me vlerësu ma të madhin, nëse nuk di me vlerësu ata i cili ka dorë tek ai, ka dorë tek ai, është faktori i, i një të mire të cilën ai e gëzon në jetën e tina. Andaj vëllezër, po e tregojmë edhe këtë rast se na e kanë përmend dietarët dhe me këta e përfundojna, tregon një prej ë familjes së Kahtanit, i cili është nga familjet e shteteve arabe, i cili ka jetu në Londër dhe ka shku për shërim, tregon një rast në spital në të cilin ka qenë i shtrirë për disa ditë dhe e ka vizitu djali i tij me shokët e shkollës. E ka vizitu babën e vet në ku? Në spital. Dhe me, ba, me, me djalin kanë ardh dhe krejt shokët e tij. Dhe karshi tij, apo afër atij e ka pas një të huajt. E dini se le t'janë. Një prej jomuslimanëve. Dhe ky është çudit ky plaku tjetër. Dhe i ka thonë, pra kolegës së tij në spital, i shtrirë të dytë të smutë, ka thonë, a të gjithë i njef, këta vizitus, a të gjithë i njef, ka thonë, jo, veç njanin e njof, cilin ka thonë, ky djali jem. Këta tjetër kush janë, ka thonë, këto janë shokët e djalit tem. Ka thonë, të gjithë kanë ardhë me të vizitu, ka thonë, po, për hatër djalit. Krejt kanë ardhë me vizitu, për hatër të, të djalit. Ka thonë, Unë e kam një djal nëse më shkrun për vitin e ri e llogariti bamirësi të madhe ndaj meje. Një herë vitin e ri. Nëse më shkrun mua qysh je bab e llogariti bamirësi të madhe. Ku është kjo prej kësaj? Ku është kjo prej kësaj? Ata vujnë, atje atje prindi vun me e dash pak fëmija, me e respektu pak fëmija, ndërsa tek neve nuk është kështu vëllazër. Na tolerojna, durojna e kështu me radhë që të plotësohemi në vlerat që na i ka dhënë Allahu tebareke ve teala. Dhe prej vlerave të cilat i kanë përmendur dietarët është edhe se është civilizim i halallit dhe përdorimit të të mirave, por se këtë e shtijmë për ligjëratën e ardhme, ne e lusmi Zotin tonë xhel-le xhelaluhu, që Allahu tebareke ve teala,